Ne stidi se vjere svoje, od nje nemaš ništa bolje. Sve što vjera tebi nudi, zatim tvoja duša žudi. Ne stidi se vjere svoje, to je put sreće tvoje sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, bogatstvo je ona tvoje, i u srcu i u duši bez vjere se život ruši. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, vidiš da se oni boje. Istina je, oni znaju, znaju ali neće da priznaju. Ne stidi se vjere svoje, to je pudo sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, pa će sutra biti bolje. Blagostanje islam nudi, da u miru žive ljudi. Ne stidi se vjere svoje, to je put sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. در جنتکی hazna dari Očkrinite Otkrinite malko dvjeri Der džennetski hazna dari Otkrinite malko dvjeri Da pogledam mrven spraga Peygambera Hazretleri ahla vidim Jeden barem svog devletli Jo muhterem ahla vidim Jeden barem svog devletli etli yumuhtelem Derri dvale hizme çaru Proturimi pregršt havda Vajda žeđa na čas prođe Za džennetskom baš čom ravda, ah izgorje, vode od aška, malo mi je, havda čaška, ah izgorje, vode od aška, malo mi je, hamda čaška Da vor moja griješna dušo Gdje to jadna vehneš patiš Na se vrelu svih ljubavi na pačena žedna vratiš ah zaludu i merđani duši nisu to zindani ah zaludu i merđani duši nisu to zindani ah zaludu i merđani duši nisu to zindani Kad se mora sastave, kad se brda rastave, kada čuješ strašan glas, od koga ćeš tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi O Allahu milosni ti nas raha poštedi Sudnji dan kad nastupi Kada zemlja zadrhti, kad te majka ostavi, Kome li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. O Allahu milosni nas straha poštedi sudnji dan kad nastupi Kada nebo propadne, zvijezde seđdu učine, Kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti nas raha poštedi. O Allahu milosni ti nas raha poštedi sudnji dan kad nastupi. Kad izgubi sunce sjaj, kada svemu dođe kraj. Kada čuješ strašan glas, gdje ćeš onda tražit spas? O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti nasraha raha poštedi. O Allahu milosni ti nas raha poštedi sudnji dan kad nastupi. Kada dođe kad ostaneš robe sam, kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti nas poštedi. O biti na straha poštedi sudnji dan kad nastupi. Ja sam hasta bez dermana, bez ilađa u insana. Moje srce kona jeca, dert od zemlje do mjeseca. Kad bi mogla moja džane nad Medinom da zastane, da udahne da mošusni za resulom usastane za resulom usastane za volje te ne vidjete žudim čeznem da snijem te Da usnima ispod tuba Kraj Keusera ugledam te Kad bi mogla moja džane Nad Medinom da zastane Da udahne da moš usni Za Resulom Musa stane, za Resulom Musa stane. Plakao bih ljubio te uz kutove Muhammede. Tvoja sjena rad sam biti, dvoreći te mede Kad bi mogla moja džane Nad medinom da zastane Da udahne da mošusni Za Resulom Usav stane Za Resulom Usav stane Nek je na vas mir i spas, o skupino vjernika, što Allaha slavite, što džamije gradite. O Allahu jedini, naša srca sjedini, nešto izgradimo Blagoslovi ja rabi Dobrodošli mu'mini Na dan naše radosti Da Allaha slavimo Da džamije gradimo O Allahu jedini, naša srca sjedini i sve što izgradimo. Blagoslovi ja rabi, pod zastavom vjernika, gradimo iz temelja, bajrak vjere nosimo, za islam se borimo.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 Sve som Ahmed. سبحان الله سلطان الله إلوم داينا ما الله صلاة الله سلام الله ima po krajiškim mezarima šehidima rahmet svima nosimo ih u srcima Subhanallah, Sultanallah, Svah قنبضوا لك يا الله صلاة الله سلام الله Od mašrika do magriba, svuda gdje se ezan čuje, gdje se Allah sve mogući i Muhammed Resul štuje. Gdje se Allah sve mogući i Muhammed resuštu je. Hvala Rabbu jedinome, sve na seđdu njemu pada. Nek prestane zulum svaki, nek na zemlji mir zavlada. Nek prestane zulum svaki, nek na zemlji mir zavlada. Pred Rabbom smo svi jednaki, tako časni Kur'an veli. Bili crni ili žuti, il crveni ili bijeli bili crni ili žuti il crveni ili bijeli neka svaki rob Allahov ima pedal svoga neba pjesmu svoju, zemlju svoju i zaloga i svoga hljeba. Pjesmu svoju, zemlju svoju i zaloga svoga. Prolazan je ovaj svijet ništa vječno nije Sve što biva, sve što diše Suđeno je i da mrije Sve što biva, sve što diše Suđeno je i da mrije Pošten budi, dobro čini, po rabovom putu hodi, pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi. Pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi Nodajno słuchajmo Hak la ilahe Allah, Allah Hak illallah Kad u kabur stigne Sa tabuta šehid zbori, dok mu duša nurom gori. Sa tabuta šehid zbori, dok mu duša nurom gori. Ostavljam vam u ar... Masnuna sen Bosne ima i bit će je do sudnjega dana. Bosne ima i bit će je do sudnjega dana. Obećava krv šehidska tekuć sa svih strana, obećava krv šehidska, tekuć sa svih strana, Neka sela mir zavlada, neka dušman vječno strada. Neka sela mir zavlada, neka dušman vječno strada. Gdje se čuje glas ezana? Gdje se čuje glas ezana? do kabura sa svih strana gdje se čuje glas ezana do kabura sa svih strana volite se pazite se Dini islam sačuvajte. Volite se, pazite se, Dini islam sačuvajte. Na rabovom pravom putu ni živote ne žalite. U srca naša smireno spusti, u iskru oka stavi nam sjaj. U džennet naše duše uvedi, svojim šehidima podari raj. U džennet naše duše uvedi, svojim šehidima podari raj. فتح قريب الله يسلام فتح قريب الله يسلام فتح قريب pomozi يا رب svoje muđahide Sabren će naše gorjeti noćas U plamu bitke kova trežar Meleki tvoji bit će sa nama Kjafir i mrski žalit će tad Meleki tvoji bit će sa nama Kjafir i mrski žalit će tad فتح قريب الله يسلم فتح قريب الله يسلم فتح قريب قم زيارة svoje مجاهده U duši sabur, u srcu tekbir, tvoja se vojska bori uz nas. Svi kao jedan kročimo naprijed, pobjedi našoj bliži se čas. Svi kao jedan kročimo naprijed, pobjedi našoj bliži se čas. فتح قريب الله يسلم فتح قريب الله يسلم فتح قريب وما زيارة svoje muđahide فتح قريب الله يسلامه فتح قريب الله يسلامه فتح قريب وما زيارة سوية مجاهدة سوية مجاهدة Kabe'nin yolları bölük bölüktür Kabe'nin yolları bölük bölüktür Benim yüreğim delik deliktir Benim yüreğim delik deliktir Dünya dedikleri bir gölge geliktir Dünya dedikleri bir gölgeliktir Canım Kabe'm varsam sana Yüzüm gözüm sürsem sana Canım Kabe'm varsam sana Yüzüm versem sana Eşim dostum yüklesinler yükümü Eşim dostum yüklesinler yükümü Komşularım helal etsin hakkını Komşularım helal etsin hakkını Görmez oldum Irak ile yakını Görmez oldum Irak ile yakını Canım Kabe'm varsam sana Yüzüm gözüm sürsem sana Canım Kabe'm var Sorarsam sana yüzüm gözüm Sürsem sana canım Kabe'm Varsam sana yüzüm gözüm Sürsem sana canım Kabe'm Varsam sana yüzüm gözüm لا إله إلا الله محمد رسول الله To je zakon, brate, nama Svima muslimanima To je zakon, brate, nama Svima muslimanima muslimanima Koliko smo iskreni Allahovi robovi Pokažimo braćo svi Da nam je žao umrijeti? Pokažimo braćo svi nam je žao umrijeti Kad bi ti dali cijeli svijet Džaba ti je valja mrijet Ko šehid je vasijet Neka bude iskrenijet Ko šehid je vasijet bude iskrenije Borite se muslimani Gospodaru predani Kjafire niko ne odbrani Allah je na našoj strani Kjafire niko ne odbrani je na našoj strani Allahu Ekber odjekuje Kjafir od straha boluje Muđahid se raduje Pobjedu očekuje Čekaju te nagrade, čuješ li glas hurije, dođi u džennetske vrtove. Čuješ li glas hurije, dođi u džennetske vrtove. ljudske vrtove. Sa stjenama zvanim Kada zvijezda nestane I kad sunce potamni Džehennem se raspali Teško vama kjafiri Teško vama kjafiri Sudnji dan kad nastupi Teško vama kjafiri Sudnji dan kad nastupi Kad se nebo rascijepim i planine pokrenu kada mrtvi ustanu ko će vama pomoći ko će vama pomoći sudnji dan kad nastupi ko će vama pomoći sudnji dan kad nastupi Zbog nevjere u Boga Zbog grijeha teškoga gorjećete u vatri, teško vama kjafiri, teško vama kjafiri, sudnji dan kad nastupi, teško vama kjafiri, sudnji dan kad nastupi. Nijekali ste sudnji dan Zekum ćete jesti vi Njim utrobe puniti ko će vama pomoći, ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi, ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi. A ti dušo smirena Rabbu svome vrati se Zadovoljna i srećna U dženetu smjesti se U džennetu smjesti se, Rabu svome vrati se. U džennetu smjesti se, Rabu svome vrati se. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Allah Allah